Piu gomz brezon an de da fami? Me za da De van war ket? Non, japon ne gwar ma, me brezon ne gwar ke mod bet. Selta, a de vu ga le gomzon ket brezon Non, er ver gompren en tamik, me ar ma bra ke. Na de gi? Hens gompren tout, me lark ke mon be jams. Piu gomz brezon an de fami? Me za da me. De van war ket? Non, japon ne gwar mad me brezon ne gwar ke de mod e bet. Selta, a de vu ga le gomzon ket brezon Non, ur er ver gompren un tammik, met ar mabrake. Na de gi? Henez gompren tout, met l'arke mon ebet jammes.